і непоступливі. Олаф повів довкруг з похмурнілим оком. Ольг і Ярра, яким хмільне вино запаморочило голови, теж сипали погрозами, тримаючи в руках оголені мечі. Стояли поруч, пліч опліч, такі не схожі. Один високий, білявий, з довгастим обличчям, у прозорих майже безбарних очах погорда і виклик. А другий кремезний. У плечі владується майбутній безмір сили, круточолий, погляд незмигний, давкий. Так міг би дивитись камінь, якби в нього раптом з'явилися очі. Такі різні. Проте у їхніх жилах тече одна кров, що вимагає тільки помсти. Вони здатні володарювати упокорювати інших, а тому обіцяють стати славетними ярлами. Дідько Олаф дивився на синів свого брата, що загинув торік у землі Франків, і важка думка ворухнулася його великій голові. Адже згодом котрогось із них, найімовірніше Ольга, родовичі проголосять своїм конунгом. Так велить закон. Син стає володарем після смерті батька, син, а не брат. Як тоді поведеться Ольг? Чи важитиме щось для нього слово досвідченого дядька? Чи вживуться вони на цьому клаптику землі? Ні, їм треба триматися вкупі. Ну, якщо комусь випаде шукати собі пристановище в далеких краях, то молодому. А зараз. Він, Олаф Січовик, мусить піклуватися про свій рід, що завжди згуртовується перед лицем небезпеки, коли ворожі мечі зблискують перед очима. Ну і саме такий час воїни жадають помсти, крові, дух їхній виповнений відвагою, а руки силою. Відправити гінців на всі хутори. Нехай чоловіки сходяться сюди. Треба зараз же послати вивідувача, щоб довідався де отаборився той скольд і яку має дружину. Будьмо бачними. Хто піде? обвів поглядом присутніх. Гамір поволі вщух. Я знаю, де його шукати. Пролунав серед тиші дзвінкий голос Ярра. Знаєш? перепитав недовірливо дядько Олаф. Та хіба вони зупиняються десь надовго? переходять з місця на місце, мов вовки в пошуках здобичі, плавають уздовж берегів до своїх островів, куди зникають, знову з'являються. А е, ні, цьому мусимо покласти край. Наші береги не для блукальців. То де вони, кажеш, отаборились? повернувся до племінника. У фіорді чорних скель. Там скольд з дружиною зимував, бо затишно і дерева досхочу. Там у них є човни. Мабуть, уже просмолили, поміняли весла, щогли, е, збираються по весні у похід. Еге, я бачу, молодий ярло око маєш пильне. Помічаєш, що діється не тільки в своїх володіннях, а й сусідів. А що ж старий Хендрик, як він мириться з такими нахабами? дозволяє їм селитись на своїй землі? Десь від найдальшого столу із напівтемного закута хтось поведів. Хіба ми його питали? Приблизно з місяць тому спалили в нього два хутори, дочку взяли у закуп, сам ледь порятувався в гори забіг. Отаке коїться. А що ж, дружина? вигукнув Олаф. У нього ж воїни, мов дуби не схитнеш. Небагато я знаю сміливців, які по своїй волі з ними затіяли б сварку. Не мечем скольд їх здолав, а смачним бубликом, втрутився Ольг. Нагорланившись разом з усіма, вихлюпнувши на адресу зайд і вбивць погрози і гнів, він тепер почував кепсько, бо був якийсь спустошений, збайдужілий. Тільки оце зараз, коли зібралася разом ця дружина усвідомив, що Елза немає і уже ніколи не буде серед них. Ось там, за столом, було його місце. Ще малим вирізав на дошці човен з вітрилом.